А не хоче, підрізає Гліб. А я, між іншим, не вас запрошую, нахабно підпилим голосом мовить Аркадій. Він неабиякий актор, може зобразити кого завгодно, від малолітнього хулігана до Семена Петровича Крижанівського. Дозволяю, сердито вигукує Гліб. Низьке скошене чоло густо червоніє. Їй геть звідси. Навчіться спочатку як слід поводитися у культурному закладі. Ти диви, знайшовся мені підручник хорошого тону, презирливо копилить губу дончик. Якщо зайвого випив, то сиди тихо, наказує він. Ах ти нахаба. уже кричить Гліб. За сусідніми столиками оглядається. Відступися звідси, бо зараз покличу міліцію. Але міліцію кликати не доводиться. Черговий міліціонер, а за ним адміністратор з Михайлом Йосиповичем Греком, уже наближаються до столика. У чому справа? цікавиться адміністратор. Та ось підійшов ти. Зухвало пристає до жінки, гукає Гліб. Я лише, лише чемно запросив її на танець, на твіст, а цей громадянин чогось крик підняв, полохливо відпирається Аркадій Дончик. А вона не бажає з вами танцювати, побачивши переляк супротивника, сміливішає Гліб. І вже командує Візьміть його та відправте куди слід. Спокійно, товариші, спокійно, розважливо промовляє черговий міліціонер. Заважаємо людям культурно відпочивати. Попрошу всіх пройти зі мною, там розберемось. А чого нам іти? вибалушив оченята Гліб. Без вас важко буде розібратися. Гліб з білявою дівицею неохоче підводяться. Адміністратор запрошує всіх у порожній кабінет директора ресторану. Міліціонер сідає за стіл, виймає з планшетки папір і ручку. Дончик, гліб і дівиця сідають на стільці біля стіни. Через хвилину з-за дверей просовується голова кучерявого. Поряд з ним його рудоволоса партнерша. чому справа, товариші? Сергій здивовано розглядає присутніх. Ви що, теж з цієї компанії? питає його адміністратор. Я ні. А ось Надя сиділа за їхнім столом. Що сталося? То Надя нехай і залишиться, а вам, громадянини, тут нема чого робити, суворо каже міліціонер. Ідіть собі гуляйте, без вас розберемося. Сергій знизує плечима. Мовляв, як собі знаєте, ідіть на третій поверх тихо каже йому грек, який з двома оперативниками прогулюється вестибюлем. Будьте готові. Вони на четвертому, у 428-му. А в 428 му номері Степан Марушко на гостинне запрошення господаря вмостився у зручному кріслі і оглядає кімнату. Нічого не скажеш, хлопці гарно влаштувалися. Ну що, Степа, у тебе я вже чув, усе пройшло окей. Переконався, що коли ювелір дає рекомендацію, то це стопроцентно. Марушко хвалькувато усміхається. Все як по писаному. Виходить, голова ще не втратив кваліфікації. Я в цьому був упевнений, інакше не мав би з тобою справи. Хіба мені свята свобода набридла? Ну, то я колов непоганий. Може бути, венько, може бути. Молодець, що зразу й приніс. Бо ми вже завтра, мабуть, їдемо. Залишаємо ваше гостинне місто. Відрядження кінчається. Тому ти й передав через пацана, що хочеш негайно бачитись зі мною. Через якого пацана? Ювелі опирається в Марушка важким поглядом. Ну, через Вітьку, ПТУшника. Якого ПТУшника? Ювелір підводиться. Нікому я нічого не передавав, що ти верзеш. Так ще вранці Вітька, який був зі мною учора там, прийшов і сказав моїй Марусині. Гість, мовляв, хоче сьогодні сьогодні зустрітися зі мною, часто кліпаючи, запече Марушка. Вже відчуває щось негаразд, але що саме ще не може зрозуміти. Що, дід? з пацанами зв'язався. Негайно йди звідси, сичить ювелір і починає метушитись по кімнаті.